Iskaichunka hanchisniyoj kaj capítulo. Pilatupa jaillaman Jesusta posasqankumanta. kunapa sacerdotikunapa kunawan jefenkuna, judiokunapa kamachijninkunawan tantianakururqaku, Jesusta JATA Chaymi chaqnasqata posaspanko prefecto Pilatoman ENTREGAIKORJAKO Judaspa huarco MANTA Traiciona Judas ñatagme Jesús SENTENCIAS sentencias JANTA jawaikuspan, ñakakurja chaymi chay SA chunka jolijeta kutiykachipurqa, jefin kunaman, hinaspa KUNAMAN PAIKUNATAM nerja. Uchalikorunim mana uchayuj IKICHIKPA kunaman GRANTI rantikuruspay. Nispa. chaymi nerhako Emata hukuan hukwanku ñuqaykutaqa, chay pa tuikim. nispa. Chaymi Judasñataq templupi qullqita Chujaruspan, pasaspan warku kunapa jefen jefenkunañataqmi, qullqita huqarimuspanku nirqaku. Kay qullqitaqa manam ofrenda kunamanga hukllawachuanchu, Kai yawarpa chaninmi, nispa. Inaspam tantiana coruspanco chayjolijewan manka ...mankarurajpa alpanta... forastero kunata pampanancopa. Chay kay libro jelijasja kasjan punchawkama, chay Alpata sutichanco yawar chakrawan. napim complicorja Diosmanta willako Jeremías panisjan, paiminerja. Israel runakunapa precio churasjan, kimsachunka En mahaperjako. Inaspim chaywan ranterjako, mankaruraqpa allpanta. Chaynataqa rurarqaku, señorpa kamachiwasqanman hinam, nispa. Jesus ta Pilato tapupayasqanmanta. Pilatopa hayllanpi Jesus ayaykuptinmi tapurqa. Hamchu judio kunapa reinin, nispa. Chaymi Jesus ñataq nerja. Ari, hampa nisqaykiman hinam, nispa. Sacerdote kunapa jefin kunapiwan ta Jesusta acusarjaco, Jaco, Jesús ñatag mana imatapas nerjacho, chaime Pilato nerja. manacho Manachu tu tukuy ima equipe nishankuta, nispa. Jesús mana imatapas niptinmi, prefecto ñataq llumpaita admirakurja. ta wañunampaq sentencias jankomanta. Pascua fiesta pim watan-watan Pilato kacharej, liaparunakunapa munasqan huk presuta. Chay liu tiempupim liuparejsisqan Barrabas karcelpi kachkarja. Liaparunakuna huñunasqa kachkaptinmi Pilato tapurja. Mayjantataq munankichi kacharinayta, Barrabastachu icha Kristuan jesus tacho, nispa. Chaynataja taporja Jesús taja llamanta entregas jankuta achaspangmi. Pilato cortepi Warming warmin chimorja Amam kipaschu chay allin rura runataja. Chisim musjoynipi llumpaysuta ñakarerjani paipa kausampi. Nispa. Sacerdote kunapiwan jefinkunapiwan kamachikuqkunañatajmi, yacharacherja runakunata barrabasta mañakunankupaj, Chaynapi Jesusñata huañuchisqa kananpaq. Prefecto Pilatum yapatawan taporja. Maygan nintataq kacharinayta munankichik. Nispa. Chaymi paykunañataq nerjaku. Barrabasta. Nispa. Pilatuñataqmi taporja. Hinaptinja. Imatataq rurasaq Kristuan Jesus Jesustaqa? Nispa. Chaymi llapayanku kunerhako. Chakatasqa kachun. nispa. Inaptin mi pilato nerja. Ima mana allintañatak paija ruradorja, nispa. Chay mi paikunañatak asuangra japarerjako. Chakatas jakachun, nispa. Hatun chahuata hawaikuspan mi pilato mana ima ruraitapas aterjacho. Chay mi yakuta aparachimuspan runakuna hawachkaptin makinta maillakururga, inaspam nerja. Mana muchayuchu kasah kairunapa wanyushang mantaja. y paska kakuychik, nispa. Hinaptinmi llapayan runakunañataq nirqaku. como wañusqanmantaqa ñuqayku mira ini mirayniykupiwan, nispa. Barrabasta Pilato kachaykachispanmi Jesustañataq Prefecto Prefecto don kunam Jesús ta palacio palacioman posarospanko, llapa trupata huñururqaku. Chaypi na ruspankum, inaracherhaku grosilla pachawan. Umang mi churacherhaku, kichkamanta simpasja coronata. Alliq makin mangñatagmi apichurjaku sojosta, inaspam ñawpagnimpi korhaku. burlakurjaku. judio kunapa reining, nispa. Tugasparagmi umampi chay sojoswan waqtarjaku. Chaynata asipayaruspankum, Orjororjaku chay grosilla pachata. Inaspankum, kikimpa pachanwan churarachispanku posarjaku, chakatanankupaj. Jesus chakatasja kasjanmanta. Chaymanta lluqsichkaspam tuparorjaku serene llaqtayoq simonwan. Paita haperuspankum, ombrocherjaku Jesuspa krusninta. Chaynapim chayrorjaku Golgota mojoman. Golgotaja O Matoyo ninanmi. Chaipem Jesús mantomacherjaco, allá Juan chajros jabenota, Jesús ñatagmi pan mana manatomaita monarjacho. pan con Jesús soldado soldadokuna sortearjaco maijannin mampas tuparonampa. pan con Jesús ta cuidarjaco. Cruzpa omampiñatagmi geljarjaco, moaño wañochisjankomanta. Chay gelgasjankom nerja. judiokunapa reinin Jesus, nispa. Jesus tawan kuskatam chakatarjako iskay suakunata, hukninta allihlaunimpi, huknintañatag ichuhlaunimpi. Chaynin pasajkunañatagmi, umankutapas aywisparaj kamerjako. Hamjarikinirjanki, templuta tuñirachispaimi kimsa punchawllapi hatarerachisag nispam. Chaynaqa Diospa churin kaspaykiqa, que libra cuspaya cruzmanta ora Nispa. Sacerdote kunapa jefen kunapas, Dios paleinin yachachich kunapas chaynata judio kuna kamachich kunapas, Jesús tambor la kurjaku kainata. Wakin kunatam librarja, ichaja kikin manam librakuita atincho. Israel pa reinin kaspaja, uray cruzmanta, chaymi inisunchi. Dios pim corja. Dios ya kunan salvachon chihapta paja. Dios pachorin mi canenich captinga. Kamer hakutajme Jesús wan kuska chakatasqa kunapas. Jesús pa han manta. Kaypacham tutayarurja punchao manta las tres kama. Yaja las tres tam Jesús japarerja. Eli, Eli, lama sabactani, nispa. Caiga Dios nillay, Dios nillay, imanas hatak sapallaytaha sa jerullawanki, ninanmi. Chaypi wakin kahkunanatagmi uyareruspanku nerjako. Kay runaha Dios manta willakoj Eliastam hayakuchkan, nispanko. Chayme hukninñatah kalpaykorja esponjaman, hinaspan binagriman chalpuykuspan, sojoswan Jesusman haywaspa sojocherja. Wakinñatagmi nerja, suyaychik, Jawasunchik Elías hamunhachus Librajnin, nispa. Huktawan Jesús japarispam, espiritun tataitan manjuspan Wanyukurja. Chay templopi santuario raki rakta tela, altomanta oraiman iskaiman jaja Alpapas kuyurirurjam, jajakunapas rajrarurjam. Achka kuna kicharokoruptingmi, Dios piñikunapa cuerpunkuna morja. Kaikunam, sepultorankomanta Jesús pa causaremos jampa jepanta. Hinaspam corjaco Jerusalén yachtaman. Chaitaja achkarunakunam Jesús ta cuida capitán yatagmi, waquen soldado kunapiwan temblorta, y tuku imakuna pasasjanta hawaikuspa, mancharikororjaco, mnerjaco nerjaco. ponen paiga Dios casja nispa. Chaypim kachkarhaku achka warmikuna, karullamanta hawaspanku. Paikunam Jesusta yanapastin jatemorjaku Galilea laumanta. Paikunawangmi mikachkarja, Magdala llaqtayuq Mariapas, chaynata Jacobo papiwan joseipam maman Mariapas, Jesús Zebediopa Pampa Jesusta pampaykusqankumanta. Tutay kuch Arimatea llaqtayoq José su tío aporuna hamurja. pascarja Jesús pa disipulunmi. Pai mererja Pilatomanta pa cuerpunta maña. Hinaptingmi Pilato kamacherja pa cuerpunta junancopa. Chaime Jesús pa cuerpunta, mosok sabanaswan korja. Inaspam jajapi mozoch churarja. punkun tañataqmi taparqa hatung rumita tanqamuspan, hinaspam ripukurqa. Chaypitaqmi kachkarha Magdala llaqtayuq Mariawan, huknin Mariapas, sepultura sepulturapa chimpampi tiyaspanku. Jesuspa cuerpunta sepulturapi cuidasqankumanta. Pajarinnintin samana puncha ututay punchaw tutaykuqtam, sacerdotikunapa jefinkunapiwan farisiyukuna, pilatuman rispanku nerjaku. Señor prefecto, Yachkanikum, chay llulla runaqa kawsachkaspanraqmi nirqa. Wañuspayqa kimsa punchawmantam kawsariramusaq, nispa. Chaynaqa kamachia kimsa ukama sepultura siguranankupa. Yanjañataq disipulunkuna, cuerpunta tuta panko, runakunaman ninmanku. Wañusqanmantam Nispanko. nispanku. mi chay llullaqa, ñawpaq llullakusqanmantapas aswanraq karungman. chaymi pilatuñataq nirqa. Chayqaya soldadukunaqa, hay kichikman hina segura muichi. nispa. Chaymi pasaspanku sepulturata allinta siguramurqaku. Punkupa tapaqnin rumita soldado kunata chay pesaje saqiykurqaku.